الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ja ću se zaista truditi da sada ne priđemo pola sata, iako ima mnogo toga što smo pripremili danas. Nastavljamo sa nekim pitanjima vezanim za sestre. Isto tako živimo u vremenu po tom nekom plaštu emancipacije. Ljudi pokušavaju da u svakom pogledu izjednači između muškarca i žene, tako i u nasljednom pravu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio je u svojoj plementoj knjizi da čovjek kada je u pitanju podjela miraza za djecu, da žena uzima pola od onoga što uzima muškarac. I mi muslimani ne tražimo nikakav drugi način i vjerujemo da je to najveća i apsolutna pravda. A kada bi pokušali da to i pojasnimo, to je toliko lako pojasniti, jer muško dijete, kada dobije od imetka svoga oca, dva puta više nego njegova sestra, njegova sestra trebala bi ako Bog da u 99% slučajeva da se uda i sutra će naći muža koji je obavezan u životu sve da joj obezbijedi. A ta njen brat pred njim je možda i gradnja kući i pred njim je ženidba i pred njim je mehr i pred njim su mnogi drugi izdaci koji nisu pred njegovom sestrom. Tako da mi muslimani ne sumnjamo posto da je to apsolutna pravda i svi oni koji zagovaraju drugačije sigurno su na krivom putu i ne smijete nikada posumnjati da je nešto drugo ispravno. Znači kada su u pitanju djeca, neispravno je dijeliti imetak po broju djeci i metak se dijeli, mušku pripada dva puta koliko pripada ženskom djetetu i to je onaj veoma lahko pojasniti. Nakon toga depiliranje dlaka na ženskom pa čak i muškom tijelu, iako muškarci nisu plaho to tome. Kažu islamski učenjaci, dlake na ljudskom tijelu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo nešto što je zabranjeno, brijati i čupati, Imamo nešto što nam je naređeno da ga uklanjamo sa tijela i ostalo je prešučeno. Ono što je zabranjeno brijati jeste da je zabranjeno brijati bradu, zabranjeno je čupati obrve i ženama je zabranjeno brijati kosu ako nema zatim potrebi. Ono što nam je naređeno da uklanjamo jeste dlake ispod pazuha i dlake znači oko stidnih mjesta. I treći dio su dlake po cijelom tijelu, po rukama, po nogama, po prsima, po leđima i da dalje ne nabrajam. Ispravno je, a Allah najbolje zna da ova treća skupina se, ajde da kažemo, približiva ili spaja sa onom skupinom da je to ipak dozvoljeno, jer u šerijatu znači ako to nije zabranjeno, ostajemo na osnovi da je to dopušteno. Tako da, ona žena koja misli da ima potrebu za tim ili možda njen muž to traži od nje, nema nikakve smetnje ako Bog da, da uradi, ali znači trebamo paziti, znamo da je ženama zabranjeno čupati obrve, iako nažalost živimo u vremenima kada se to nerijetko dešava od strane sestara koji praktikuju vjeru. Također od propisa za sestre, normalno to je poznato braći više nego sestrama, zato što to oni malo onaj više forsiraju. Ženi je bez opravdanog šerijatskog razloga zabranjeno da odbije svoga muža kada je pozove u postelju. Došli su veliki hadisi u kojima Allah poslanik to strogo zabranjuje i danas kao nikad u životu možemo shvatiti šta je mudrost u svemu tome u ovim vremenima smutnje. Znači, onaj žena nikako ne bi trebala da odbije svoga muža kada je pozove, osim ako zato ima opravdan razlog. Opravdan razlog može biti pust. Opravdan razlog može biti e, bolest, u smislu bolesti da žena znači ima negativne posljedice znači od spolnog općinja. Također imamo nekada, nerijetko se dešava da određene sestre smatraju da je nešto izgovor, a to nije u stvari u šerijatu izgovor, možda sam malo manje raspoložena, možda šta ja znam, onaj, malo mi je duža kosa, treba to sušiti ovako, onako. Normalno i muž u svemu trom je treba da bude malo razuman, ali znači osnova je da ženi nije dozvoljeno da odbije svoga muža kada je pozove u postelju. Isto od propisa koji želim da pojasnim vezuju se za muškarce, a vezuju se i za žene, došlo mi je u zadnjih par godina par izuzetno čudnih slučajeva što do tada nisam mogao da pomislim pitanja u kojima sestre koje praktikuju vjeru se žali da su iskušane porokom onanisanja, masturbiranja žene. Znači to je poznato da je nerijetka pojava kod muškaraca i da je to bukvalno nepoznata stvar kod žena i toliko sam bio iznenađen od osoba koje odmah u uvodnom dijelu teksta ti kažu praktikujem vjeru i pokrivena sam i klanjam i imam problema sa tom znači, situacijom do te mjere da su to nekada pošasti koje insan vozi sa sobom godinama. Insan musliman treba da zna da je onanisanje, bez obzira radilo se o muškarcu ili ženi, zabranjeno. Osim u jednom slučaju, to je kada bi čovjek zaista došao da kaže sutra idem počiniti blud. U takvoj situaciji manje je zlo da počini, znači masturbiranje ili onansanje, nego da počini blud, ali se ne smijemo igrati sa tim, svako će onda doći kad Boga mene došlo do ja sutra planiram ići zinalčiti. S druge strane treba poduzeti sve što će nas odvesti od toga. Pa znači preporučuje se brak, za one koji mogu, a sutra ćemo o tome govoriti, da su islamski učenjaci kazali da brak može biti vađib. Insan koji se boji smutnje, a ima materijalnu mogućnost, mu je vađib obaveza da bude u braku. Znači, stupanje u brak, čuvanje od razno raznih pogleda, od hodanja, društvo, lijepo društvo, hrana i sjećate se, govorili smo dole u Fahdovoj džamiji, energiji, drinkovi i šta ja znam ostalo, sve nešto šta se može popiti. Čovjek se naruča hrumašica, čita u tepsiju i kaže poslije imam problema. Normalno što imat problema. Uzmi jedan kupusov list u tri dana, pojedi pa švita, bibio će ti biti do Nakon toga jedno veoma aktuelno pitanje za žene, jer još nismo došli do drugog dersa. Idemo da pređemo ovo što je za žene, pa ćemo onda prijeći ako Bog da. Jeste zapošljavanje ženi. Živimo u vremenu gdje smo odrasli u takvom podneblju gdje se ta emancipacija toliko znači isforsirala da danas i ona mjesta koja mogu normalno da obavljaju muškarci, tu više nema muškaraca, sve su preuzele žene. Onaj, muškarci čuvaju djecu kod kući, u svakom slučaju, Islam ne zabranjuje ženi da radi. Ali isto tako, znači ne smatra pohvalnim da žena radi, ženino najbolje mjesto jeste njena kuća i ne mora značiti bukvalno njena kuća, ne smije izaći iz kuće, ali odgoj djeci i da se posvijeti svome mužu i da nikada joj šeta ne priđe da kaže pa tvoja uloga je minorna u odnosu na muža. Njena uloga je veća od uloge muža. Ona je žena i čini pola društva, a pola društva kao djeca moraju proći kroz njeno naručje. Ona je cijelo društvo. Tako da, znači, ženina uloga u kući je najveća uloga. Ali, ako postoje velike potrebe, islamski učenjaci spomenuli sedam ili osam uvjeta da bi žena mogla da radi. Nažalost, živimo u vremenu kada žene rade bez ikakvih uvjeta. Prva stvar jeste da je posao dozvoljen. To je i za muškarci i za žene. Kao što muškarac ne može raditi u banci na šalteru, tako isto žena ne može raditi u banci na šalteru. I tako dalje, da ne navodim druge primjere. Također, da postoji potreba da li ženi kao pojedinca ili društva. Dva uvjeta, dva ova, dvije situacije su validni uvjeti da žena počne raditi. Nekada je žena razvedena, ima djecu i nema prihoda. Mora se zaposliti takvoj situaciji to je potreba. Imamo nekada, kada nam društvo diktira tempo, trebaju nam ginekologi, trebaju nam, znači, e, profesorice, trebaju nam, trebaju nam ženski kadrovi u mnogim nekim smjerovima, tada, znači, društvo diktira tempo da određene žene moraju studirati. To je drugi uvjet. Treći uvjet jeste dozvola da ima dozvolu ili staratelja ako nije udata ili staratelja e, ili muža ako je udata. Znači žena ne može reći mužu osim govorit ćemo poslije o tome ja hoću da idem bratom, kaže ja ti ne dozvoljavam, ona kaže slušaj dozvolio, ne dozvolio, ja sutra idem na posao. Tako ne može. Osim ako je prije sklapanja braka rekla ja se udajem za tebe pod uvjetom da mi dopustiš rati, on kaže da, radit ćeš. Tada kada sutra krene na posao koji je zaustavi, ona kaže ja imam pravo tražiti razvod braka jer si mi obećao da ću raditi. U svakom slučaju, znači, obaveza je da žena traži dozvolu od svoga oca, staratelja ili od svoga muža, jer njen otac će biti na sudnjem danu pitan za nju i njen muž će biti pitan za nju. Zato je dozvola potrebna. Također jeste da to njeno zapošljenje neće uveliko, a ono hoće sigurno biti razlogom da će uskratiti određena prava djeci i svome mužu. Jer žena koja 8 sati radi i kada ona dođe od cijeli dan se nasilu smijala na šalteru, ona kad dođe kući, ona bi volila uzeti muža i baciti ga kroz prozor, da se malo odmori, i normalno taj muž će biti uskraćen, njena djeca će biti uskraćena, njih će čitav život čuvati tamo neka teta, možda teta nije ni muslimanka i tako dalje. Biće u nekom obdaništu gdje se uči i sad, druže Tito, mi ti se kunemo da zato u džehennem idemo i tako dalje. E, ta njena zapošljenje treba da se svede na minimum u smislu da što više pažnje posveti svom mužu i svojoj djeci. Također, da posao odgovara ženi i njenoj prirodi. Žena ne može konkurisati za vozača kamiona, zato što to ne odgovara njenoj prirodi. I mnoge druge poslove koje nažalost vidimo da žene obavljaju, da ne govorim kad žena stavi lizalo i kaže policajka, stante. Ja tada šta bi uradio, samo Allah zna, ali moraš se zaustaviti. Znači jednostavno takav je propis. Nakon toga, žena kada ide i napolje i na posao obavezno da bude šerijatski ispravno obučena, o uvjetima hijjaba smo govorili. Onaj posao gdje neće moći šerijatski biti ispravno obučenja, obučena nije joj dozvoljeno da prihvati. I na kraju, posao gdje će biti, ne smije da bude od poslova gdje će se ona osamljivati sa muškarcima sekretarica, ne znam nija ovo, ne znam nija ono, da se osamljuje sa muškarcem i sa njim sjedi u istoj kancelariji, znači takav posao nije dozvoljeno privati. Za sve spomenute uvjete postaj, postoji relevantni i validni dokazi, nismo imali vremena da, da ih spominjemo. U svakom slučaju to su uvjeti da bi žena mogla da se zaposli. Ako se ispune ovi uvjeti, znači ženi je dozvoljeno s tim što to opet u svakom slučaju treba svoditi na minimum, ali isto tako one discipline gdje žena treba da bude ginekolog, tu mora žena da studira, profesorica, učiteljica i određeni znači smjerovi gdje žene moraju da budu, tu nema nikakvog znači onaj kako se zove polemisanja da li žena treba da studira. <clears throat> Nakon toga isto jedan od savremenih problema jeste studiranje u razredima gdje su pomiješani muškarci i žene. Osnova je da treba da bude škola takva da muškarci sjede u jednom razredu, žene u drugom. Ili škola za žene, škola za muškarce. Ali pošto živimo u takvom društvu, kakvo je, takvo je, naši nevjernici, odnosno naši E, neprijatelji Islama bi voljeli da mi muslimani kažemo slušajte, pošto nam niste napravili odvoljene razrede, mi ovdje smo čuvat koze, a vi budite u parlamentu pa nam vi izglasajte jedinstvene matične brojeve kad hoćete i, i nikabe i hijabe radite šta hoćete. Mi muslimani se moramo obrazovati, moramo se školovati. Ali to ne znači opet po svaku cijenu. Žena, ako se nalazi u razredu u kojem ima više muškaraca, treba da se ponaša sljedeći Prvo da bude ispravno obučena. Da ne govorimo, da ne ponavljamo, ne smije biti našminka, ne smije biti namirisana i dalje. Kontakt sa muškarcima, profesorima i radnim školskim kolegama svoditi na minimum. Svoditi na minimum. Ne sjediti sa školskim kolegom u klupi jer tada može doći da se zapali benzin sa šibicom. Znači, nema sjedina sa muškarcima, nema miješanja sa muškarcima, nema bespotrebnog kontakta sa muškarcima, struka koju upiše treba da bude struka koja odgovara ženskoj prirodi, da ne bude žena upisala tamo varioc. Znači, ne trebaju nam žene varioci, već trebaju nam ginekolozi. Nažalost, ima muškarce koji idu da budu ginekolog. Ja mogu sve shvatiti da muško upiše sve. Da ide na mjesec, mogu ga razumjeti. Ali da bude ginekolog i muško, ne znam. To ne mogu shvatiti. I zadnja stvar, da žena se boji Allaha i pazi na svoje stanje. Onog momenta kada vidi da njena vjera slabi, da joj šeitan dolazi i jes kolega ovaj lijep, s onim bi na kafu, s ovim bi na sladoled, ili šeitan uči nešto da pobjegne od tebe ili napuštaj školu. Jer ti je tvoj din preći nego bilo koje studiranje. Ali, znači žena koja se postavi ozbiljno i koja zna zašto studira i zna zašto živi i zna šta je njen cilj, Neću je lako šetan tu priči, ali može se desiti. Paziti na svoj iman. To su uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci u situaciji kada žena u današnje vrijeme u mjestima gdje su muslimani, znači žive u državama kakve jesu, tako će se ponašati prilikom studiranja. Nakon toga, jedno od savremenih pitanja jeste pitanja plastične hirurgije. Možemo podijeliti operacije ili tu plašnu hirurgiju dvije kategorije, imamo nešto što se radi zbog potrebi. Čovjek je imao saobraćajnu nesreću, ima lomove ili ima određene, znači, hajde kažemo, devijacije na organima. Te operacije se tada rade s ciljem poboljšanja, znači, hajde kažemo, rada tih njegovih dijelova tijela i to je uz Allahu pomoć dozvoljeno. Ali sve one operacije zbog kojih čovjek nema potrebu i radi se samo zbog estetike i ljepote su haram. Naše tijelo, zapamte danas ovo jedno veliko pravilo, naše tijelo, mi ne možemo sa njim raditi šta hoćemo. Naše tijelo nam je podario gospodar da ga koristimo onako kako on od nas zahtijeva. Svaki rez i svako diranje tijela treba da imamo dozvolu iz šerijata za to. I zato znači ljudima danas kroz cijelu historiju ljudima su nosovi bili ok, uši su im bili ok, brade su im bili ok. Žena kad je starija, normalno da joj neće biti grudi kao u žene od 18 godina. E sad, daj, ona bi 80. godina, ma ona ti je stavila nove zube, utegla kožu, našminkala se, zategla se, ti bi je uzo, misliš, 18 godina. Kad je dovedeš kući, kad ona povadi zube, kad oči povadi, kad povadi ofarbala si se u crno, ona za 15 dana bijela ko ovca. Prodala se na Facebooku, a vi evo i 18 godina. Nije, nije, nije. Znači, nema poigravanja sa ljudskim tijelom, osim u nuždi. Osim u nuždi da određene stvari čovjeku smetaju. Znači, predstavljaju mu bolove, predstavljaju mu poteškoću, tada je to dozvoljeno kako bi se riješio problem. Sva estetika je zabranjena. Zapamte to. Nakon toga, rekli smo jučer, uzimanje lijekova za sprječavanje mjesečnice nije pohvalno. Nije pohvalno jer velik broj sestara se žali i nakon korištenja tableta za sprječavanje mjesečnice, makar to bilo i za Ramazan i za hađ. Jer hvala Allahu imamo rješenje i za Ramazan i za hađ. Žena koja dobije mjesečnicu na hađu ima rješenje. Žena koja dobije mjesečnicu u Ramazanu ima rješenje. Dečaci, mogli bi dobiti nagradu jednu veliku ako nastavite pričati. Znači, nije pohvalno i nije preporučeno nikako da žene koriste pilule ili tablete s kojima će sprječavati ono što je Allah stvorio u insanu. Abortus. Živimo u vremenu abortusa i koliko se samo dnevno stotina, hiljada, hiljada, ako ne i miliona abortusa počini, to samo svevišnji Allah zna. U abortusima ja imam doktorsku disertaciju, knjigu koja je možda u 800, 900 ili 1000 stranica, samo propisi abortusa. I mi ne možemo sada o tome govoriti. Ali uzmite nekoliko samo pravila. Prvo pravilo, nakon što dijete udahni se u njega duša i postane živo, nakon četiri mjeseca, po konsenzusu islamskih učenjaka, abortus nakon toga je ubijstvo. Ubijstvo. Velik broj učenjaka, velik broj učenjaka smatrao je abortus zabranjenim od prvog dana kada žena zatrudni. Ja ne smatram da je to tako, ali kažem jako mišljenje. Tako abortus je stvar oko koje čovjek ne treba da se igra. Čak imate učenjaka koji kažu kada dođe u situaciju da je u pitanju život djeteta i život majke, u smislu ako ne učinimo abortus će majka, ako učinimo abortus majka će ostati živa, kaže određen broj učenjaka ostavi dijete nek živi, pa majka šta bude. Iako je ispravno mišljenje da se daje prednost životu majki, ali vam govorim, abortus je nešto veliko. Dok nažalost živimo u vremenu koliko puta mi dolazi pitanje od braća i sestara, malo se e, problemi u braku javili, sestra uradila abortus bez eh, saglasnosti muža, muž je natjerao da uradi abortus i tako dalje. Znači, pitanje abortusa je velika stvar. Nakon toga, odlazak žene kod liječnika, žena muslimanka kada ode kod liječnika, odnosno kada ide u bolnicu, prvo bi trebala tražiti pregled kod ženi. I to koje žene? Muslimanki. Ako nema žena muslimanka, tražit će ženu koja je nevjernica. Ako nema ženi nevjernici, trašće doktora muslimana. Ako nema doktora muslimana, tek tada kod doktora nevjernika. Normalno sve pod uvjet da su svi stručni u svojoj struci. Nakon toga, već imate velike reklame po Bosni i po Hrvatskoj i mnogim drugim državama, operacija povratka himena djevičnosti, tako da imate sada, za ne znam nija koliko gledao sam tamo neki dan, ponude na internetu, pošto se to može pojeftino uraditi. U svakom slučaju imate tri opcije. Opcija žena koja je bila regularno i validno udata. Nakon toga se razvela. Nije dozvoljeno da radi tu operaciju. Žena koja je radila javno bludi, svi je znaju po tome, nije dozvoljeno da radi tu operaciju. Treća situacija, žena koja izgubi nevinost, da li u saobraćajnoj nesreći što se može desiti, da li prilikom pada, da li prilikom bluda za kojeg ne zna niko. Tu postoji razilaženje, ali je tačno da i tu ne može. Iz razloga mnogo. Prvo zato što je to otkrivanje avreta bez potrebi. Gotovo izgubila nevinost, makar se to radilo u saobraćajnoj nesreći prosac koji dođe i kaže mu se gospodine, djevojčica je tada imala saobraćajnu nesreću i izgubila je nevidnost. Sviđa se ovakav bujrum, ne sviđa se, selam alikum. Znači čist račun duga ljubav, bez ikakvih znači onaj stidova. Tako da znači nije dozvoljeno raditi tu operaciju nikako. Imamo sada nažalost trend kada neki ljudi, znači pod nekim kao ovaj čefovima, onaj svako 15 dana vode ženu na takve operacije što je svakako prekršaj. Zamislite da čovjek odvede svoju ženu kod doktora, da mu doktor radi operaciju ženi na najstidnijem dijelu ženskog tijela, da bi on još pet minuta u svom životu možda, hajde da kažemo, uživao. Nakon toga propis našeg dobrog, starog, lijepog, finog Facebooka. Imali bi o njemu mnogo toga da govorimo. Ja sam pripremio ovako samo tri četiri, pet, šest, sedam stranica samo. Ali eto, pokušat ćemo to skratiti sve u nekoliko rečenica. <clears throat> Facebook kao Facebook i kao i mnoga druga e, savremena pomagala, kao mobitel, kao internet, kao, kao mnoge druge stvari. Ne može se kazati svima je haram, niti se može kazati svima je halal. Pitanje se vraća na insana ali insana koji ima ispravne parametre. Neki ljudi će ući tu s namjerom daveta, pozivanja ljudi, pa će napraviti mnogi hajp. i dobro je da budu tu. Jer mi trebamo, gdje god se može širiti islam, da budemo tu. Ali imate ljudi, nek podvuku sebi crtu i kažu koliko dnevno sam danas uradio grijeha pogledu žena, koliko sam dodao se stara, tamo njihove slikice na moru, na plaži, nakšminkane, nakarminjene, ovako, onako i tako dalje. Koliko sam grijeha uradio, koliko sam vremena ostavio, koliko sam dajao, gibetio i tako dalje. Onda skontaš dole dnevno 1685 grijeha. Jesi učio i kako Kur'an? Pa nemam kad moram komentarisat sve živo što se dešava. Jer sad znači ne trebaš izlaziti iz kući. Kaže, sin, eno, pada snijeg, znam, kaže, vidio sam na Facebooku. Sve živo sam vidio na Facebooku. I normalno, ako pada snijeg, odmah su komentari. Je li pada gust ili je rijedak? Je li pada bijel ili je pocrnio? I tako dalje. Sve se komentariši. Osim Kur'ana, osim hadisa i mnogih drugih stvari. Znači, Ovaj, to je jedna stvar. Da svako zna sebe. Između sebe i Allaha. Koliko vremena tu provodi, da li je posjetio rodbinu, da li čini dobročinstvo majci, da li uči Kur'an, da li čita hadise, da li klanja noćni namaz, da li obavlja na file, da li, da li, da li, koliko hoćete da li. To je jedna strana. Druga stvar, svi to ste mogli pročitati, oni koji žele da pročitaju, dodavanje žena od strane muškaraca u prijateljstvo i dodavanje muškaraca od strane žena u prijateljstvo. Znači, braću, moja draga i sestre, uzmite fete pa pogledajte šta su rekli učenjaci. Muškarcu nije dozvoljeno da doda u prijatelje ženu koju on nije mahrem. A pridodaj na to ako je ta sestra otkrivena na plaži, na maturskom, uslikana sa cigarom, sa viskijem, vako sa monkom, zagrljena i kakvi foza, sve možete vidjeti, tamo samo sve Višnji Allah zna. To je haram na kvadrat. Haram što je ona žena i haram što je otkrivena. Tamam da je pokrivena, nije dozvoljeno da je staviš sebi u prijatelje. imamo tu jedan, normalno ista stvar za muškarce, znači onaj da sestra dodaje muškarce muškarci koji nisu mahremi, ne može ih dodavati u svoj, onaj kak se zove, u svoje prijatelje. I mene samo interesuje taj moment, evo govorit ćemo samo o pokrivenim sestrama i našoj braći, kad sestra stavi svoju sliku i na Facebook i da je svi ljudi tamo gledaju. Islamski učenjaci kažu, kada nastupi vremena smutnje i fitnije, Čak neki navode konsenzus da je svim ženama tada obaveza nositi nikab. Ali evo, nećemo o tome govoriti. Ali zašto da ja dopustim svojoj ženi da stavi sliku na Facebook i da uđe tamo i ko je muđrim i ko je pokvaren i pjano i da otvori njen profil i gleda njenu sliku. I da se divi njenoj ljepoti ili ovako ili onako. Znači, ne mogu da shvatim gdje je otišla ta ljubomora. Isto tako ne mogu da shvatim, znači, brata koji je pristao na to da, da bude prijatelj samo sa nekom sestrom. Ja sam to navodio primjer. Zamislite danas ti šetar sa ženom kroz čaršiju i neko te zaustavi i kaže, dej izvini gospodine, samo bi ja pet minuta da malo gledam u vašu ženu. Ja bi ga zadalio istog momenta. Znači, istog momenta. Što mi gleda tu ženu? Ti si stavio, svo... žena je stavila tamo profil i to u raznim pozicijama. Kopa krompire, daj da vidimo kako kopa krompire. Razvija pitu, da vidimo kako razvija pitu. Reže nokte, da da vidimo kako reže nokte. I sve živo. U nekoj je suknji zategnutoj, nekoj je košulji uskoj, tamo je malo našminkana. Dragi Allahu, dokle je taj naš islamski umet otišao da na svim ispitima padamo. Došla satelitska antena, mi je unijeli u kuću ne razmišljajući o njoj. Došao šetanski TV, mi ga unijeli u kuću, ne znamo je li to halal ili haram. Došao Facebook, mi ušli na Facebook, ne znamo je li to halal ili haram. Ali zato da vidite pitanja i odgovora. Kada dođe brat pa kaže, moja žena se udaje sutra, udata, ali se udaje, našla sebi frenda preko Facebooka. Za plakat! Da vidite osjećaj brata kad dođe i kaže ja imam jasne dokaze, žena mi priznala da se na kameru skida tamo svojim nekim frendovima. A žena pokrivena. I tako dalje. Kad sestra se žali, moj muž se kaj već 15 godina ženi drugu traži. On je promijenuo 180 frendica. Hoćeš se udat, nećeš se udat, koliki ti zubi, kolike ti noge, kolike ti štikle, koliko ti je godina, jesi ispali oči, sve živo. Belaji, belaji. Zato što ne znamo tehnologiju koristiti. I zato kažem, znači, muškarcu nije dozvoljeno da prihvata jaranstvo sa ženama koji mu nisu mahremi. Ženama nije dozvoljeno da prihvataju jaranstvo sa muškarcima koji nisu mahremi. Jasno. Isto tako svako od nas nek se boji Allaha i nek vidi šta je pripremio za dan sudnjih, za sudnji dan toliko sati, toliko vremena u besposlicama. Ja ne kažem da to nije lijepo, da čovjek ima kontakt s rodbinom, ima kontakt s nekim prijateljima preko okeana, u drugim državama. Allah mi su to tako lijepe stvari samo kada se lijepo koristi. Znači da kontaktiramo sa svojim prijateljima, da im nekada pošaljemo nešto korisno. To je tako lijepo. Tako se to može lijepo koristiti. Ali mi smo takvi šta god nam nevjernici ponude, mi uzimamo bez ikakve recenzije i bez kakve cenzure. To je što se tiče ovih sedam stranica o Facebooku, a mogu vam još o tome mnogo pričati. Nakon toga dolazi nam pitanje uzimanje prezimena žene prilikom sklapanja braka. Nije dozvoljeno ženi prilikom sklapanja braka da uzme muževo prezime, jer smo rekli razlog tome je žena ako je dojuče bila porijekla tog i tog, ne može ona preko noći postati drugog porijekla. Boži poslanik je strogo zabranio da se čovjek pripisuje porijeklu kojim ne pripada. Govorili smo o uzimanju plati od žene, znači mužu nije dozvoljeno uzeti od mjetka žene ništa, fening jedan, osim onoga što mu ona da. Osim u jednoj opciji da čovjek se dogovori sa ženom i kaže da ću ti dozvolu da ideš, a ja ću to trpiti, sigurno ću trpiti, ali uz određenu razumnu nadoknadu, da ne bude žena radi za 800 maraka i ona mu daje 950, znači još 150 uzajmi da mu da, kao pod izgovorom ideš za rat nešto. Da mu dadne 100, da mu dadne 200, to je sve nešto razumno, ali da mu od 800 dadne 750 i ono i dadne 50 samo za kartice telefonske, to ne dolazi, Allah najbolje zna nikako u obzir. U svakom slučaju, muslimani su na onome što se dogovori. Ako žena uvjetuje mužu prije braka, da će raditi, obavezno je da to dozvoli. Ako se nisu ništa znači dogovarali, onda znači tak, e, čovjek nema pravo ženi da uzme nešto osim ono što se dogovori. Također živimo u vremenu, da Allah oprosti, ali jednostavno živimo u vremenu. Meni se desilo dosta puta da su me ljudi pitali o propisima vanbračne djeci. Kakav je pogled Islama prema toj djeci? Prva stvar, treba da znamo da ta djeca u islamu imaju potpuna prava, sva prava koja uživaju svi drugi. Oni su došli na ovaj svijet na način kakav je neispravan šerijatom, ali oni ne snose posljedice svojih roditelja. I oni u islamskoj državi mogu biti kadije, mogu biti imami, mogu biti, obnašati svaku funkciju onaj koju obnaša neko ko je rođen iz normalnog braka. Dijete vanbračno se pripisuje majci i ne vodi se na ocu, pa makar se i znalo čije je. Ako nisu bili u braku, pripisuje se on u smislu znalo se čije, kako će se znati čije, ali eto pod pretpostavkom. Vodi se znači, pripisuje se majci i ono je sa majkom u svim tim nekim propisima, znači vodi se kao njeno dijete, on je njoj mahrem, nasljeđuje on nju, ona nasljeđuje njega. Kada je u pitanju neko za koga se pretpostavlja da bi mogao biti otac, niti uzima njegovo prijezime, niti ga nasljeđuje, niti ovaj njega nasljeđuje, osim u jednom momentu, a to je, ako se zaista jako sumlja na nekoga, taj dječak nije mu dozvoljeno da ženi, znači njegove kćerke, zato pošto postoji neka mogućnost, to mogle biti njegove sestre. Propis glumi. Imamo mnogo propisa vezanih za glumu, određeni učenjaci su pisali kompletna dijela o ovoj tematici, ali nešto rezimirano. Znači, islamski učenjaci su jednoglasnog stava da nije dozvoljeno glumiti u filmovima u kojima se reklamira i poziva razrat gdje su žene otkrivene, gdje se pije alkohol, gdje se sluša muzika i tako dalje. Jednom riječju, svi naši filmovi i sve naše serije, onaj, ako nije dozvoljeno glumiti, nije dozvoljeno gledati i sve tako dalje. Dolazimo do onog momenta gdje se glumi u nečemu što je korisno i može se zaista glumom se može uraditi mnogo korisnih stvari, uloga filma u životu je velika. Ali opet mi muslimani imamo odrednice. Pa tako vidjeli ste ona serija, šta ja znam tamo, Omer i ovo i ono. Učenjaci prije 15 i 20 godina su govorili o tim pitanjima i to ne učenjaci, kolegi veliki su donijeli fetve da nije muslimanu dozvoljeno da glumi poslanike, da glumi ashabe, da glumi meleke nije dozvoljeno da glumi u serijama gdje se ismijava Allahova vjera i tako dalje. Evo još imamo tri pitanja, rezimirat ćemo i time ćemo završiti. Eto halalte. Prva stvar, konzumiranje seks stimulansa. Uf, to je opasno. Viagra. Jesmo danas našli opasni pitanja. Ja imam jednog prijatelja koji je imao apoteku, kaže vjeruj da je to najprodavanija tableta u apoteci. Tako da moramo znati propis je li to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. U osnovu Islam je dozvolio insanu da jede sve, osim što izuzeo određene stvari. Jedna od stvari koje su izuzete jeste stvar koja šteti čovjeku. Da vidimo da li konzumiranje takvih tableta šteti čovjeku. To treba pitati ljude koji su stručni i nadam se ako bude da će neko od vas se odlučiti na to da nam ispita to, ali ono što se može naći tamo po internetu i po nekim, hajde da kažemo, prihvatljivim stranicama, jeste da to sigurno šteti ljudskom zdravlju, jer takve tablete se ne preporučuju ljudima koji imaju problema sa srcem, ljudi koji imaju problema sa jetrom, da je to bilo normalno, ne bi se, znači, osporavalo tim ljudima. S druge strane, imamo velik broj ljudi koji su konzumirajući te tablete prigorili, crkli, onaj umrli, tako da znači onaj to nam pokazuje da te tablete su štetne. Onda se postavlja pitanje, dobro ako su štetne, je li to dozvoljeno koristiti ili ne? Mislim da se pitanje vraća na svakog pojedinca, iako moj savjet je svima da to ne koriste nikako. Ali ako bi neko, nekad može čovjek imati plemeni cilj za tu stvar, jer znači ne treba nam govoriti o tome da onaj bračna harmonija u mnogome ovisi o stvarima, znači onaj kako se zove seksualnog zadovoljstva u poroci. Tako da čovjek može, ne mora znači da to koriste samo ljudi koji su da oprosti i pokvare, koji to koriste na zabranjen način. To mogu koristiti muslimani koji na taj način rješaju određene probleme u porodici. Smatram da onaj ko želi da to koristi treba da konsultuje svoga doktora. Isto tako mislim da čovjek može mnoge stvari, od davnina je uvijek bilo najedi se meda, najedi se oraha, najedi se kikirikija i mnogih drugih stvari, da te stvari svakako su dobri stimulansi, ali ako već mora piti tablete, neka se konsultuje sa doktorom da vidi kakav mu je onaj mašina, srce radi ili da ne bi se desilo da mu prolupa mašina. Igranje, igre na sreću, loto i ostali su strogo zabranjene šerijatom i metak koji se stekne na taj način je haram i metak. Sve vrste kladionica i sve vrste na sreću su haram. Nažalost, onaj sve onaj kadionice i ostala ta društva, najviše su opet tu prisutni kod nas muslimana i oni onaj pune njihove džepove. Nažalost, znači to je, braćo moja draga, haram i metak. Haram učestvovati iz mnogo razloga i koji se stekne na takav način je haram. Čovjek koji bi ga stekao pa se pokajao Allahu, obavezno je da sav taj imetak, makar bili milioni, da ga podijeli, da on od toga nema nikakve koristi. I na kraju, e, osiguranja, osiguranja, sva komercijalna osiguranja su šerijatom zabranjena. Svako komercijalno osiguranje je zabranjeno, bez obzira da li se radilo osiguranje života, imovine, kuće, ovoga, onoga, osim onoga što čovjeku država nametni, pa ne može bez toga. Kao što je danas slučaj kod nas prilikom registracije auta, da čovjek ne može registrovati auto bez toga. Mi kažemo to je haram koji je nama neko nametnuo, a danas je posjedovati auto po mom nekom skromnom mišljenju i mišljenju velikog broja učenjaka današnjice, znači velika potreba, tako da onaj čovjek će to uraditi pod prisilom, jer je prisiljen. Sve druge stvari, znači i kad je u pitanju osiguranje za auta, odabrat će najjeftinije. Kao što kada čovjek jede svinjetinu, zato što je primoran, da ne bi znači, umro, uzima onoliko koliko im je potrebno, tako isto osiguranje će uzeti neko najosnovniji. I imamo zadnje pitanje i time završavamo naše današnje druženje, a to je ako bi se desilo, imamo mi uvod da je uzimanje kamata strogo zabranjeno i da je poslovanje s kamatom strogo zabranjeno, da je to jedan od najvećih grijeha u šerijatu, ali ako bi se desilo da neko dobije od određene banke kamate, šta uraditi sa takvim novcem? Imamo neki muslimana koji smatraju da je dobar islam taj da se to ostavi banci. U svakom slučaju imamo četiri optimalne opcije, nema peti. Imamo prvu da čovjek uzme sebi taj novac. Imamo drugu opciju da ga ostavi banci. Treću da ga uzme i da ga zapali, da ga uništi. I četvrtu da ga uzme i da ga podijeli. Hajmo pogledati sve četiri opcije. Prva opcija da ga uzme sebi. To je jasna kamata i znači on potpada pod grijeh da je objavio rat uzvišenom Allahu te ta'ala ne treba mu veći belaj. Da ga ostavi banci, ne treba mu veći belaj nego da pomaže instituciju koja radi sa kamatom. Belaj 100%. Da ga uzme novac i da ga uništi. Kaže, to je haram, njega će uništiti. Nije postigao ništa. Zašto? Zato što uništenjem tog novca taj novac nije zabranjen kao što je zabranjena svinjetina lično. Novac je zabranjen zbog načina sticanja. Ti spaljivanje novca nisi ništa postigao. Ostaje nam četvrta opcija, to je da te kamate uzme i da ništa sebi ne ostavi, i da ih sve podijeli u bilo koji vid hajra. Može dati bijedi, može dati za puteve, može dati za bolnice, može dati za mostove. Ne bi trebao da daje za neke stvari koji se vežu za vjeru kao što je gradnja džamija i nešto slično tomi. Molim Allah subhanahu wa da vas nagradi za vaše prisustvo, da vas nagradi za vašu pažnju. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ve tubu